Дія третя. Мартин. Цілу ніч з досади не спав. Як прочитав Нефодій Осипович бумагу, щоб мене безотлагательно вивести з ім'я Красовського, то наче п'ять котів скочило в груди і разом почали дряпать там своїми гострими кігтями. Ну, пане Красовський, сипеш ти грішми, щоб мене вивести звідсіля. І я посиплю, де треба, щоб тебе в острог посадить. Нефодій Осупич за грабіж взяв заявлення, каже, це уголовне діло. Красовський хвалиться та похваляється. Хвались, хвались. Коли б мені ще роздратувати його, щоб він розбій який зробив. Та на Сибір. Що Сибір? На каторгу його будеш ти знать, борулю, і дітям закажеш. Я не буду хвалитися, ні, а тим часом і в острог, і в Сибір, і на каторгу тебе запру. О. Не я буду. Якби не ждав сьогодні жениха, то зараз би поїхав в город до повіреного, там голова губернію править. Ну, та день два підожду. Гей, Омелько. Бог дасть дочку пристрою. Тоді заживу настоящим дворянином. Собак розведу, буду на охоту їздить, в карти грать. Входи Омелько. Чого ти лізеш? як черепаха. А хіба я птиця? Літать не можу, поки встанеш, поки прийдеш Ну годі. Коли б чоловік крила мав, годі. Ну, ніколи не дасть договорить. Іди мені зараз аж на шпиль, звідти видко верстов на п'ять по дорозі в город, будеш там сидіть і ждать. Чого? Слухай. Та я ж слухаю. Мовчки слухай. Мовчу. Як побачиш наші коні і нашу натачанку, і буде там сидіть двоє, Прибіжиш додому попереду, а як не добіжу попереду. Що ти йому будеш казать? Трохим же буде кіньми їхать, а я пішком бігтиму, то хоча б з мене й дух виперло, а я не вспію вперед. Хіба разом прибіжимо? Не разом, бусурмене, не разом. Треба, щоб ти його здалеку побачив і вперед прибіг. Не прибіжу. Годів п'ять назад тому, може, й прибіг би разом, а тепер не прибіжу. Та й нащо ж я буду бігти разом з ним? Він буде їхать, а я буду бігти біля натачанки на сміх людям, як собака.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 Отже останню свиту порве. Звістку, звістку, звістку, щоб подав перед гость важний приїде. То дозвольте коня взять. Бери, бери, бодай тебе за пупа взяло, тільки не муч мене. А якого ж коня взять? Я візьму рака. Мартин бере його за шиворот, поверта до дверей і виводить. Та постривайте, пане, я сам піду, а то ви мені свиту порвете. Випхнув.